Ya millet uzaya gidiyor. Amerikan uzaya gitti, Rus gitti. Ya Mars'a da bile getirir. Biz daha neye, biz de gidince. Yok, böyle olmuş. Yok, tarabe öyle olmuş. Yok, şöyle olmuş. Bu ne ya?